أناجي الحق في ليل لهيب أصدق النجوى وأدعو الله من Oni koji mole dobre ljude ili mole poslanike i vjerovjesnike ili mole meleke mimo Allaha tebareke wa ta'ala čine ogromni grijeh i širk Allahu tebareke wa ta'ala إلهي صرت في ظرف عصيب فاكشف البلوى فيا ربي أنا عبد لرد ono što nalazimo među našim svijetom a danas nailazi na potporu kod onih koji žele pretvoriti vjeru u trgovinu i njom se okoristiti bez obzira što time upropaštavaju i dunjaluk i ahiret tih koji ih slijede, jeste izgradnja turbeta do kojih ljudi dolaze i mole se onima koji su u njima ukopani.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 U vremenu kada su se proširile mnoge stvari koje su najstrožije zabranjene ovom Allahovom tebareke wa ta'ala čistom vjerom din islamom koje su od širka Allahu tebareke wa ta'ala koje su od bid'ata i novotarija i stvari koje su izmišljene. Dužnost nam je da progovorimo o jednoj veoma važnoj temi, a to je dozvoljeni i zabranjeni načini približavanja Allahu te bareke ve taala. To se u arapskom jeziku zove et-tawassul. To jeste tražiti način i put kako čovjek da se približi svome gospodaru Allahu te ve taala Allah uzvišeni kaže ja ejuhalladina amenu ovi koji vjerujete o vjernici o mu'mini ittaqullaha bojte se Allaha wabtagu ilayhi alwasila i tražite do njega put da mu se približite. To jeste, nastojte i trudite se približiti se svome gospodaru Allahu te bareke ve taala. Poznat islamski učenjak Ibn Kesir rahimahullahu ta'ala u svome tefsiru u pogledu ovoga ajeta kaže kaže uzvišeni naređujući svojim robovima mu'minima naređujući im bogobojaznost takvaluk a takvaluk kada se spomene uz pokornost Allahu tebareke ve taala onda on znači ustezanje od svega što je zabranjeno i ostavljanje svega neispravnoga. Znači, ovaj ajet poziva vjernike da se boje Allaha te bareke ve taala, to jest da ostave sve što je zabranjeno i da traže i nastoje i trude se naći puta to jeste približiti se svome uzvišenom gospodaru Allahu te bareke ve taala. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kaže u tumačenju ovoga ajeta وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اَيْ الْقُرْبَ Gledajte, nastojte da dobijete blizinu svoga gospodara. A katade kaže u pogledu ovoga ajeta تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ Približite se njemu njegovom pokornošću wal ameli bima yurdihi i radom i činjenjem onoga sa čime je on zadovoljan. Dakle, ette vesul ili vesile, to je sve ono čime se čovjek približava Allahu te bareke ve ta'ala da bi dobio svoj cilj, a to je zadovoljstvo svoga gospodara uzvišenog subhanahu wa ta'ala dvije su vrste približavanja Allahu te bareke ve taala jedna je ispravna a druga neispravna zapravo u biti samo je jedan način ispravan približavanja Allahu te bareke ve taala sve drugo je neispravno i sve drugo čovjeka ništa neće Allahu te bareke ve taala približiti već će ga još više udaljiti pogrešnim radom i postupcima. Dakle, ono što je propisano i kako je dozvojeno i kako se može Allahu te bareke ve taala približavati. To je ono što je određeno i uspostavljeno, ustanovljeno ovom vjerom din islam. Koji su to ispravni i dozvoljeni načini približavanja Allahu te bareke ve taala. Direktno moleći uzvišenog gospodara Allaha te bareke ve taala da čovjek kaže ja Allah o Allahu. Dakle direktno Allaha te bareke ve taala da moli i od njega traži. Kaže uzvišeni te bareke ve taala وقال ربكم ادعوني استجب لكم i kaže gospodar vaš molite me dozivajte me ja ću vam se odazvati. Zatim moliti Allah te bareke ve taala njegovim lijepim imenima koji su koja su isto tako ustanovljena ovom Allahom te bareke ve taala vjerom. kao da kao kada kaže čovjek ja Rahman ja Rahim ja Hayyu ja Qayyum i tako dalje zatim moliti Allaha te bareke ve taala njegovim savršenim i uzvišenim svojstvima kao kada kaže čovjek Allahumma bi rahmetike estagif Allahu moj tražim spas tvojom milošću. Jer je milost svojstvo Allaha te bareke ve taala, pa ga molimo njegovim svojstvom. Zatim od dozvoljenih i propisanih načina približavanja Allahu te bareke ve taala jeste i to da zatražimo od nekog čovjeka za koga smatramo po njegovoj vanštini Allah te bareke ve taala zna svakome šta je u duši za koga smatramo da je od dobrih i pobožnih od onih za koje smatramo da su bliski Allahu te bareke ve taala da zatražimo od njih da nam dovu učini Allahu te bareke ve taala pod uslovom da je taj od koga tražimo da nam čini dovu živ, dakle da nije preselio na ahiret, i drugo, da je taj od koga tražimo dovu prisutan, da nas čuje. Jer, kao što ćemo kasnije spomenuti sa Allahom te bareke wa ta'ala pomoći, ako čovjek dovu čini, to jeste moli umrloga, da mu čini dovu, to je od širka ili traži od živoga da mu dovu čini kod Allah te baraka wa ta'ala ali taj živi nije tu prisutan odsutan je a od svojstava Allah te baraka wa ta'ala je da sve čuje a ljudi tražiti od ljudi ono što niko što im ne može niko drugi udovoljiti do Allah te baraka wa ta'ala jeste širka Allah te baraka wa ta'ala Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao je Omeru radijallahu anhu da ga spomene u svoju dovi kada je krenuo na umru. Dakle, to je od stvari koje su propisane i utemeljene ovom, ovom vjerom. Isto tako, ashabi Resula sallallahu alaihi ve sellem tražili su od njega da im čini dovu Allahu te bareke ve taala za kišu. Pa je on to činio za vrijeme svoga života i kiša bi pala. Kao što je bio slučaj kada je ušao čovjek iz pustinje za vrijeme džume namaza i požalio se Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem na sušu koja ih je zadešcila. Pa je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem toliko digao ruke da, da mu se vidjela bijelina ispod pazuha. I zamolio Allah te bareke ve taala za kišu i ashabi nisu izašli iz džamija da kiša već nije pala. I tako je padala cijelu heftu dana. Puni sedam dana do sljedeće džume. Dok isti čovjek ne dođe u vrijeme hutbe i zatražio da Resulullah sallallahu sallam da Allahu te bareke ve taala učini dovu da prestane kiša i ashabi Resula sallam su izašli iz džamije, a već ih je sunce obasilo Nakon smrti Resula sallallahu alaihi ve sellem nije zapamćeno, niti je to bilo moguće da se desi, da neko dođe do njegovog kabura i traži od Resula sallallahu alaihi ve sellem da posreduje kod Allah tebareke bareke ve ta'ala nešto. Već kada je suša zadesila ljude u vrijeme Omara radijallahu anhu i njegovog hilafeta zatražio je od Abbasa radijallahu anhu a on je Amidža Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da dovu učini Allahu tebareke ve ta'ala za kišu da padne muslimanima tako kada su došli na musallu i iskupili se Omer radijallahu anhu tom prilikom reče Allahumme Allahu moj inna kunna netewesselu ilike bi nebijina fetuskijena mi smo tražili od tebe da ti dovu čini tvoj poslanik za kišu pa si nam ti kišu spuštao i davao wa inna netewesselu ilike bi ammine bi ammine bijina a mi sada te molimo dovom tvoga amiđe tvoga poslanika sallallahu alaihi wasallam dakle u ovom slučaju nisu došli Resulullahu sallallahu alaihi wasallam nakon njegove smrti tražiti da čini dovu nego su tražili od amiđe Resulullahu sallallahu alaihi wasallam da čini dovu Allahu tebareke wa ta'ala tako da je Abbas radijallahu anhu dovu činio a ashabi su aminali, a Allah te bareke ve taala im je spustio kišu. Od dozvoljenih načina približavanja Allahu te bareke ve taala jeste da čovjek moli Allaha te bareke ve taala Allaha te bareke ve taala da moli svojim dobrim djelima koja je učinio ili koja čini kao da kaže Allahu uzvišeni, molim te mojom ljubavi prema tebi, mojom ljubavi prema poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, molim te svojim teuhidom u pogledu tebe, molim te mojom pokornošću tebi i tvome poslaniku sallallahu alaihi ve sellem da mi dadne što i to. Dakle, svojim dijelima. Kao što je spomenutu u hadisu Resula sallallahu alaihi ve sellem u kazivanju o trojici koji su se zadesili u pećini kada je stijena pala i zatvorila ih. Pa su oni svojim dobrim dijelima tražili od Allaha te bareke leteala da ih spasi. I svako od njih spomenuo je poneko ili po jedno dobro dijelo te Allah te bareke leteala ala time primio njihovu dovu i spasio ih. Ovo su dozvoljeni i ispravni i utemeljeni načini približavanja Allahu Tebareke ta'ala. Molimo ga uzvišenog da nas učini od onih koji slijede ispravno i izvorno ovu vjeru koji su mu pokorni i sa kojima je on Tebareke ta'ala zadovoljan. Što se tiče nedozvoljenih načina približavanja Allahu te bareke ve taala. Načina koji čovjeka samo udaljuju od Allaha te bareke ve taala. Oni su toliko mnogobrojni da ih nismo kadri sve spomenuti. Ali pametnom je dovoljan i šaret. Drugim riječima, sve ono što nije propisano ovom vjerom odbačene. A šta će ljudi raditi do kijametskog dana od nepropisanih i nedozvoljenih stvari, mi to nismo u stanju obuhvatiti, znati i objasniti ljudima. Osnova nedozvoljenog približavanja Allahu te bareke ve ta'ala jeste moliti nekoga uz ili mimo Allaha te bareke ve taala u stvarima koje je kadar samo Allah te bareke ve taala dati i učiniti Mušrici u vrijeme Resula sallallahu alejhi ve sellem su se pravdali u pogledu svog pogrešnog tevesula i približavanja Allahu te bareke ve taala kipovima i dobrim ljudima time što su govorili ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa mi njih ne obožavamo ni zbog čega drugog osim samo zato da nas približe Allahu da nas učine bliskim Allahu sam kip koji se zove Elat jedan od važnih i glavnih kipova kod mušrika. To go, kaže se za njega da je to bio jedan pobožan čovjek u gradu Taifu koji je nemilice dijelio i pomagao ljudima a posebno onima koji bi dolazili na hađ da hađ učine Allahu tebareke bareke ve taala kuću i da je ozijareti Bejtullah kada je on umro, ljudi su, sjećajući ga se, napravili kip i počeli ga time obožavati. I počeli ga na taj način obožavati. Govoreći, mi hoćemo samo Allahu da se približimo. I ništa drugo. To jeste, nisu nam ovi kipovi cilj. Bilo to u obliku idola i kipova, bilo to u pogledu dobri Allahovi te bareke ve taala robova bilo to u pogledu Allahovi te bareke ve taala poslanika i vjerovjesnika bilo to u pogledu meleka ili bilo koga drugog mimo Allaha te bareke ve taala zar kršćani nisu uzeli Isa alaihi selam za božanstvo time što su ga uzeli moliti mimo Allaha te bareke ve taala a Isa alaihi selam sa tim nema ništa niti u tome ima bilo kakvoga udjela. Isto je i sa melekima. Allah te bareke ve taala kaže: "Wa yawma yahshuruhum jami'an" I na kada ih sve proživi, Summa yaqulu lil mala'ikati a zatim kaže melekima, Allah te bareke ve taala, obrati se melekima, i kaže im, E ha ulai i jakum kanu ja abudun. Jesu li ovi vas bili obožavali? To jeste vas molili i vama dove upućivali mimo Allaha ili uz Allaha te bareke wa ta'ala. Kalu subhanek. Meleki će u jedan glas svi odgovoriti subhanek. Ti si slavljen i hvaljen i veličanstven ente walijuna min dunihim ti si naš zaštitnik mimo njih ma kanu ya'budune oni su ibadet činili samo džinima bel kanu ya'budun al džin aktaruhum bihim mu'minun i većina njih su u džine u te šejtane vjerovali فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ I danas Allah te bareke ve taala spominje u pogledu ovih la yamliku ba'dukum li ba'd naf'an wala darra. Neće imati ni jedni drugi ima bilo kakve koristi niti štete. Ne mogu im ni korist pridonijeti niti štetu kakvu nanijeti. Wa naqulu lil ladina zalamu a reći onima koji su nepravdu sebi učinili Zuku azaban nari leti kuntum biha tu kezibun. Okusite džehennemsku vatru koju ste poricali. Oni koji mole dobre ljude ili mole poslanike i vjerovjesnike ili mole meleke mimo Allaha te bareke ve taala čini ogromni grijeh i širk Allahu tebareke wa ta'ala. Allah tebareke wa ta'ala kaže Ulaike allazine jed'une a oni koje mole mimo Allah tebareke wa ta'ala jebtegune ila rabbihimul wasile oni sami nastoje svome gospodaru da se približe ويرجون رحمته ويخافون عذابه i žele njegovu milost, a boje se njegovog azaba. Inna azaba rabbike kane mahzura, zaista azaba gospodara tvoga trebaju svi da, da se boje. Dakle, i ti poslanici, i ti meleki, i ti dobri ljudi, svi nastoje, Allahu te bareke ve taala se približe, pa kako ćete vi tražiti od tih dobrih ljudi dovu i njima tu dovu upućivati da, da vam ih oni uslišaju. Zašto ovo govorimo? Upravo zbog toga što se ove stvari ne samo pojavljuju, nego masovno vide među, nek, među muslimanima. One se najčešće pojavljuju onome što zovu me vludima. Kada govore Meded ja Resul spasi nas o Allahu poslaniće što je jasna i očita dova to jeste ibadet koji se upućuje Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem što je otvoren i širk od toga je i ono što se kod mnogih čuje i širi da se govori šefaat ja Resulullah zagovaraj za nas kod Allaha Allahu poslaniće od toga je ono što se u mnogim ilahijama i kasidama kako ih nazivaju spominje od hvalospjeva Abdul Kadiru Gejlaniju koga smatramo od dobrih Allahovi Tebareke ta'ala robova ali su ga neznalice uzele obožavati nima Allaha Tebareke Vateala pa mu takve hvalospjeve govore u kojima su očite riječi širka Allahu tebareke bareke ve taala. Isto tako se spominje sa Hasanom i Huseinom, gdje se za njih kaže u tim mevludima gausu se kalejni, da su spasitelji i ljudi i džina. A ko je to, osim Allah tebareke bareke ve taala? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koji bilježi imam Ahmed i četvorca ashaba sunena inna ad du'a huwa al-ibada zaista je dova ibadet upućivati ibadet nekome mimo Allaha te bareke ve taala je otvoreni širk i na to se mora upozoriti isto tako ono što nalazimo među našim svijetom A danas nailazi na potporu kod onih koji žele pretvoriti vjeru u trgovinu i njom se okoristiti bez obzira što time upropaštavaju i dunjaluk i ahiret tih koji ih slijede jeste izgradnja turbeta do kojih ljudi dolaze i mole se onima koji su u njima ukopani. Kao što je primjer Turbeta sedam braće u Sarajevu i na drugim mjestima. To je postala unosna trgovina. Što je otvoreni širk Allahu Tebareke Veteala gdje neznalice umjesto da se pouče svojoj vjeri da im se prilika da tu dođe i mole umrle i mole te mrtve a Allah uzvišeni kaže in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ako ih vi molite oni ne čuju vašu dovu walau sami'u mastajabu lakum aj da vas čuju oni vam se ne bi odazvali wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum a na kıyametskom danu oni će zanijekati vaš širk koji ste činili wala yunabbiuke mislu khabir a niko te neće obavijestiti kao onaj koji dobro i potanko zna Allah te bareke ve taala kaže fela tad'u ma Allahi ahada i nemojte nikoga uz Allaha te bareke ve taala moliti to jeste nemojte tražiti primanje dove i upućivati je nikome osim Allahu te ve taala Ova čista vjera din islam zabranila je i sve puteve koji vode do širka Allahu te bareke ve taala. Od toga je zabrana da se posebno putuje na određena mjesta radi ibadeta. Osim u tri slučaja, a to je El Mesdžidul Haram u Mekki, zatim džamija Allahovog poslanika, ali sad u Medini, i El Mesdžidul Aksa. Danas što vidimo među ljudima da je prisutno jeste odlazak na razna dovišta i upućivanje dove na ima. A to je isto tako od vrsta pogrešnog, neutemeljenog, nedozvoljenog približavanja Allahu te bareke taala. Posebno što je danas prošireno jeste navodno dovište koje ga zovu vudovištem, a neznalice ga još nazivaju malim hađom, koje svake godine se uspostavlja, koje se uspostavlja svake godine i zove se Ajvatovica. A mnoga druga za koja smo čuli ili nismo čuli, kao što su Karići i drugi, se uspostavljaju da bi se na taj način ljudima manipulisalo. Allah te bareke ve taala nije dozvolio. Nije propisao da se ide na ta mjesta. Niti ih je učinio posebno odabranim, jer zato mora da postoji delil iz, i dokaz iz ove vjere. Ali, alhamdulillah, Allahu te bareke ve taala hvala i zahvala kad se izdana udan sve više pojašnjava sunnet i kada se pojašnjavaju oni koji slijede drugo mimo njega, da ljudi ne biše takvima drugima bili zavarani. Isto tako od načina i vidova toga širka jeste da neki idu pa dovu čini Allahu te bareke ve taala ali kod određenih kaburova. I to je od od načina i puteva koji vodi koji vode u širka Allahu te bareke ve taala. od vidova širka Allahu te bareke ve taala jeste pokornost i vidova ibadeta drugome mimo Allahu te bareke ve taala jeste pokornost učenima i pobožnima u nepokornosti Allahu te bareke ve taala kao što nam je poznato iz kazivanja o Adi ibn Hatimu ashabu radijallahu anhu koji je prije bio kršćanin pa je primio islam. Pa kada je objavljen kuranski ajet i tehadu ahbarahum wa ruhbanahum erbabe min dunillah uzeli su svoje učenjake i svoje pobožnjake za božanstva mimo Allah te bareke taala. On je rekao ja Resulallah inna lam nakun nad'uhum nad'uhum mi ih Allaho poslaniće nismo molili, to jeste inna lem nekun na'buduhum nismo im Allaho poslaniće ibadet činili a Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu reče elejsu juhilluna ma harrama Allah fetuhillune zar vam nisu dozvoljavali ono što je Allah zabranio pa ste vi to isto tako dozvoljavali kao što danas imamo slučajeva dozvoljava se kamata dozvoljava se ovo dozvoljava se ono jednostavno da se na taj način dobije što više glasova i što više sljedbenika navodno ona, olakšavajući ljudima a nema olakšanja mimo Allahovi te bareke ve taala propisa wa yuharrimuna ma ahalla Allah i zabranjivali su ono što je Allah halal učinio što je Allah tebareke bareke ve taala dozvolio fetuharrimunehu pa ste vi to isto tako s njima zabranjivali hadis bilježi imam i tirmizi on hasen Reče ovaj ashab Bela, tako je Allahu poslaniće, kale fetilke ibadetuhum. E tako ste im ibadet činili. To jeste, nastojali ste preko njih, Allahu te bareke wa ta'ala se približiti, ali to je bio pogrešan način, nedozvoljen način. Mnogo je tih načina nedozvojenog približavanja Allahu te bareke ve taala, od toga dužnost nam je spomenuti jeste i ono što je prošireno među mnogobrojnim muslimanskim narodima, a to je kad neko preseli nekome, onda dolaze oni koji se do juče nisu pojavljivali da bi pozvali te žive do juče u Allahu te bareke ve taala vjeruju da ih pouče propisima islama, već kad ko umre, onda oni dođu i kažu mi ćemo tome umrlome učiti hakme, mi ćemo im učiti tevhide, mi ćemo im učiti ovo i ono i to dobro naplaćuju i od toga harama oni žive. Dakle, jednostavno postavljaju se između Allahovi tebareke ve ta'ala robova i Allaha tebareke ve ta'ala, a ljudi misle da će im to nešto koristiti. Zatim, od vidova nedozvojenog približavanja jeste približavanje Allahu te bareke ve taala jeste i pisanje i nošenje hamailija što je isto tako postalo unosnim poslom i trgovinom dakle pisanje raznih hamailija a to je svakako od vidova širka Allahu te bareke ve taala i najrasprostranjeniji vid monopola nad narodom i zavođenjem muslimanskih masa jeste i to da se ljudi drže u neznanju u pogledu svoje vjere. Tako da budu uvijek, to jeste da se osjećaju uvijek ovisnima od tih koji ih predvode i da oni ništa ne mogu reći i ništa u vjeri ne smiju misliti svojom glavom, već da su ovima naklonjeni i da su ovima ovima ovisni i u tome slučaju se može njima manipulisati u pogledu Allahove te bareke wa ta'ala vjere i zato musliman mora poznavati svoju vjeru mora znati ono što Allah te bareke wa ta'ala od njega zahtjeva i šta mu zabranjuje i mora raditi po tome kako sutra na sudnjem danu ne bi požalio zbog onoga što je činio na ovome svijetu. أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى إلهي صرت في ظرف عصيب najveće područje koje svjedoči da se u njemu širk čini Allahu te bareke wa ta'ala jeste u pogledu umrlih. od toga je zabrana da se nad kaburima bilo šta gradi i zida i da se oni uzdižu je Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem u godini oslobođenja Mekke poslao je Ali radijallahu anhu sa naredbom da ne ostavi ni jedan kabur koji se uzdiže a da ga ne poravna, to jeste da ga svede na granicu od jednoga pedlja. Koliko je dozvojeno šerijatom da se podigne kabur. U tu zabranu ulazi i ono što vidimo da se u posljednje vrijeme potencira i da se u to poziva, a to je gradnja turbeta što je svakako put koji vodi ka stramputici i zabludi. Od toga je zabrana da se osvjetljavaju kaburovi i da se masus poduzima put radi njihove posjete veličajući ih. Što danas vidimo da ljudi krše te idu na jedno poznato mjesto u Turskoj koje se zove Konja gdje idu piscu knjige Dželaluddin Rumi na kabur da ga posjete i to posebno se nastoji na to navesti nastoje se na to navesti naše hađije koje idu na hađ da kopnenim putem da obavezno svrate u taj grad i da obiđu taj kabur šubha onih koji pozivaju u to takvo u gradnju i podizanje tih kaburova zatim vremenom da se dova kod njih čini i da se čak ne uzobila i mole ti umrli njihova sumnja i šubha jeste ta što kažu to su ljudi za koje mi znamo da su imali dobrih dijela a oni su sada kod Allaha te bareke ve taala preselili na ahiret pa su njemu bliži od nas pa mi njih molimo ili što je svakako širk ili molimo se Allahu kod njihovih kaburova ne bi nam dova bila kabul a to je put do širka. Ili ako smatraju da ih ti umrli pomažu u tim dovama da one budu kabulom da je širka Allahu te bareke ve taala. Svakako da je to od iste vrste što su radili mušrici u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada su molili kipove i idole koji su nekada spomenuli smo u stvari bili ljudi, dobri ljudi koji su činili dobročinstva među ljudima, pa su ih kasnije ljudi počeli moliti i obožavati mimo Allaha te bareke ve taala. U odgovoru na tu šubhu treba im reći da to što oni čine je otvoreno kršenje Allahovi te bareke ve taala propisa. A njemu se uzvišenom ne može čovjek približiti na nedozvoljen i nepropisan način. Što ovi upravo čini. Zatim, što se tiče toga posredništva, a to se zove šefaat zagovorništvo kod Allaha te bareke ve taala postoje dvije vrste šefaata to je ispravan i dozvoljen šefaat zagovorništvo i neispravan neutemeljen šefaat zagovorništvo Što se tiče dozvoljenog šefaata, taj šefaat pripada posebno i samo onima koji su bili od posjednika ihlasa, predanosti, potpuni Allahu Tebareke bareke ve taala. To jedno Dakle, taj šefaat ne pripada onima koji su kršili Allahove propise. Nego onima koji su poznati i kod Allaha te bareke ve taala priznati i prihvaćeni po svojoj bogobojaznosti i takval. Zatim taj šefaat se ne traži ni od koga drugoga osim samo od Allaha te bareke ve taala samo od Allaha te bareke ve taala i u tom smislu je kuranski ajet kul lillahi šefa'atu jami'a reci Allahu pripada sav šefa'at to jeste on je posjednik toga i on ga daje kome hoće lehu mulku samavati wal ard njemu pripada vlast na nebesima i na zemlji thumma ilayhi turja'un a zatim ćete se vi njemu vratiti niko ne može zagovarati ni za koga kod Allaha te bareke ve taala osim Allahovim te bareke ve taala izunom njegovom dozvolom Dakle, pitanje šefaata nije stvar nečije moći ili posjeda mimo Allaha te bareke ve taala već to samo Allahu te bareke ve taala pripada i on daje šefaat kom je hoće to jeste da zagovara koga Allah te bareke ve taala odabere za to i sa, sa kim je Allah te bareke ve taala zadovoljan. Zatim da onaj za koga se čini šefaat, za koga se zago, zagovara da je Allah te bareke ve taala njim zadovoljan. Jer i onaj koji zagovara to jeste kome se dadne šefaat da čini zagovorništvo, on ne može od sebe sve i da hoće odabrat koga hoće za taj šefaat nego je uslov za taj šefaat da je Allah te bareke ve taala zadovoljan onim za koga se šefaat čini tako da onaj kome se šefaat čini ako je od onih koji su muvahidi to jeste bili na čistome teuhidu Allah, Allah te bareke wa ta'ala onda će takvo me šefaat zagovorništvo kod Allah te bareke wa ta'ala koristiti radilo se o zagovorništvu Allahovih poslanika i vjerovjesnika ili zagovorništvu siddika ili Allahovih tebareke ve teala evlija ili šehida ili dobrih Allahovih tebareke bareke ve taala ostalih robova Allah tebareke bareke ve taala kaže wa kem min melekin a koliko li je meleka Allah tebareke bareke ve taala samo zna koliko ih i on zna njihov broj i on zna sva njihova stanja i sve njihove radnje. Ovim Allah tebareke ve taala iskazuje njihovo mnoštvo. Wa kam min malakin fi samawati. A koliko je meleka na nebesima? To jeste veliki broj je meleka na nebesima. La tugni šefa'atuhum šeja. Njihovo zagovorništvo ništa ne koristi. illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha osim nakon što Allah dozvoli kome hoće wa yarda i bude zadovoljan u drugom kuranskom ajetu uzvišeni Allah kaže men zellezi yashfa'u indahu illa bi izni to je u kojoj suri suri Bekar to je ajtel kursija koju učimo svaki dan men zelledi ko je taj koji ješfe'u indehu zagovara kod njega to jeste kod Allaha illa bi izni to jeste nije niko osim samo onaj kome on izun dadne kome dadne dozvolu za to I kaže uzvišeni وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى I oni šefaat ne čine osim samo za onoga sa kojim je zadovoljan. Iz ovoga zaključujemo da pitanje šefaata nije pitanje posjedništva ove počasti među ljudima već sav šefaat Allah te bareke ve taala posjeduje i daje ga kome hoće od svojih pokornih robova ovim šefaatom danas pokušavaju neki da manipulišu da iskoriste ljude preko njihovog neznanja u pogledu ovog pitanja, pitanje šefata. Tako da mnogi su ubjeđeni da će šejhovi njihovih tarikata posredovat kod Allaha te bareke ve taala za njih da će im koristiti kod Allaha te bareke ve taala i oni tim vladaju i oni tim upravljaju i oni to kod sebe pravo imaju i onda šta čini počinju se bojati tog svog šeha ko što se Allaha boje ili još više počinju ga počinju od njega strahovati počinju mu stajati na kijamu kao što se pred Allahom te bareke ve taala na namazu stoji stavivši desnu ruku na lijevu I skrušeno, onako kako Allah kaže da se njemu stoji wa qumu lillahi qanitin i stojite pred Allahom skrušeno to jeste na kijamu onako kako se na namazu stoji počinju živit za takve. To jeste iskazuju im svoju poniznost i potpunu slijepu neprikosnovenu pokornost. Da im ovi kažu u vodu, oni bi ih u tome poslušali. Čak, ne uzubila, kada se nađu u nekoj nevolji, takvi se ne obraćaju Allahu te bareke ve taala, nego se obraća svome šejhu. I kaže pomozi mi moj šejhu. Neuzubillah. Misleći da ga on čuje i misleći da mu on pomoći može. A to je otvoreni širk Allahu te bareke ve taala. Pa ako taj šejh zna za to, i ne spriječi to i bude zadovoljan time, onda se on naziva tagut. A šta je tagut? Pet je glavnih vrsta taguta, to jeste onih koji su prešli granicu uzlu. Onaj koji bude obožavan uz ili mimo Allah te bareke ve taala, a on je tim zadovoljan. Ovim se izuzima Isa alejhi selam, koji je obožavan uz i mimo Allaha te bareke ve taala, ali on nije time zadovoljan. Tako da je to jedan veliki musibet koji je prisutan u muslimanskom svijetu i koji se sve više širi i maha uzima. Upravo zbog velikog neznanja koje vlada među muslimanima. I zaista dešavale su se i dešavaju se čudne stvari. Kada su mustamiri ili okupatori u arapskom svijetu u, tom vre, u to vrijeme krstaši kada su navaljivali na muslimanske zemlje i na muslimane znate šta su mnogi radili u to vrijeme išli su da se mole rabija Adeviji koja je davno preselila na Ahiret da je mole da im ona pomogne iz njenoga kabora i otišli ovome i otišli onome da se mole dokle je to neznanje došlo i dovelo naš muslimanski ummet, nažalost I dan danas najveći neprijatelji otpora okupatorima, din dušmanima u muslimanskom svijetu upravo su oni danas koji čine žirka Allahu tebareke bareke ta'ala preko tih kaburova, preko tih šejhova, tarikata i tako dalje. I onda oni tome narod tumače i kažu ne, vi se ne smijete suprostaviti ovima ili onima, Jer to je Allahova volja. Allah ih je poslao i zar ćete se vi Allahovoj volji suprostavljati? I onda oni postanu špijuni njihovi i saradnici i tako dalje. Ne uzobila. Isto vallaj što su mušnici rekli a do Kur'an nam prenosi. Isto što su mušnici rekli. A to je ono čime su se pravdali za svoj širok. Leuša Allahu ma ešrekna, govorili su. Da Allah hoće, mi ne bismo širk činili. Jer Allah je to dao da mi činimo širk i Allah je time zadovoljen. Pravdaju se Allahovim kaderom. Subhanallah, Allah određuje i ono što voli i ono što ne voli. Jer nije za svakoga ono što on voli. Jer on voli sušto dobro i istinu i pravdu, voli ovu vjeru koju je objavio i voli dobre svoje robove, doći im Allah te bareke ve taala svojim kaderom određuje ono što ne voli. Stvorio je prokletog šeitana i njegove sljedbenike i njegove vojske i asije i nevjernike i mužrike, sve to stvorio. Voli li Allah? Ne voli, ali on je to stvorio. Zašto zbog svoje mudrosti koju on uzvišeni najbolje zna i dao je svakome ono što je za njega. Dao je svakome ono što je za njega. Dakle, taj neutemeljeni, neispravni šefaat kojim se hoće mase muslimanske zavesti, danas je prisutan među ljudima. A to je šefaat koji se traži od nekoga drugoga mimo Allaha te bareke ve taala. A rekli smo da uzvišeni Allah te bareke ve taala vlada i upravlja svim šefaatom. I niko u tome nema ni najmanjeg udjela. Ono što Allah te bareke ve taala opet od sebe daje svojim pokornim robovima od šefaata, to je u stvari vid počasti od uzvišenog Allaha te bareke ve taala njima. Mi smo prije spomenuli da je dozvoljeno da zatražimo od živih za koje smatramo Allah te bareke ve taala najbolje zna da su Allahu te bareke ve taala pobožni i pokorni robovi da učine dovu za nas. al to je samo od živih i Allahu te bareke ve taala pokornih robova. I to od živih koji su kod nas prisutni, a ne od nas odsutni. dočim da se traži od, od mrtvih, od onih koji su već preselili na ahiret, to je strogi haram i shirka Allahu te bareke ve taala. Isto tako, ovom prilikom treba odgovoriti na jednu šubhu koja se isto tako postavlja, na jednu sumnju koja se postavlja, a to je da oni koji idu kod tih turbeta koji mole te umrle za koje vjeruju i smatraju da su evlije kažu mi smo dovu od njih tražili pa nam je to uslišano to nam se i desilo u stvari ili vidjeli smo neka čuda kod tih kaburova kakav je odgovor na tu šubu i na tu sumnju koja, koja se ubacuje i postavlja kažemo prvo ako se radi o nečemu što ne može dati niko drugi osim Allah te bareke ve taala a ljudi su to dobili na nedozvoljen način tražeći od umrli ili od živih koji su odsutni i tako dalje a to ne može niko to ne može niko učiniti osim Allah te bareke ve taala. Odgovor na to je da to što su oni osjetili i doživjeli da im je to u stvari bilo i desilo se od šeitana. Govori o stvarima koje mogu ljudi uraditi? To ćemo prvo obratiti pitanje. Dakle, ako čovjek dobije nešto što ljudi mogu uraditi ili stvorenja mogu da uradi, onda je to od šeitana učinjeno. Zato što šeitani prisustvuju na tim mjestima. Šeitani su u običaju prisutni kod takvih kaburova. jer nema ni jednog kabura na kojem se čine neispravnosti bidati kome se od koga se traži udovoljenje ispunjenje dova ili se obožavaju a da tu nisu prisutni šeitani koji se poigravaju sa razumom ljudi ili pošto su ovi ovakvi upućeni zapravo naklonjeni i nastrojeni takvima radilo se o mrtvima ili o živima koji su kojima su oni dali stepen neuzubila božanstva u tome slučaju šeitani su počeli ih zavoditi kao što su zavodili one koji su bili prije njih od obožavaoca kipova, tako da imamo mnoga kazivanja. Gdje mu se pokazao njegov šejh koji je umro davno? Pokazao mu se kod toga kabura. Ili na javi mu se pokazao. Ili kaže da je tog svog šejha tarikata vidio na drugo mjesto, a svi znaju da je u to vrijeme bio onde gdje je bio. U tome slučaju šeitani im se pokazuju u oblicima i slikama takvih da bi ih zaveli i da bi ih skrenuli sa pravoga puta. Tako da im se šeitani obraćaju u likovima takvih kao što se šeitani obraćaju vraćarima i gatarima. Poznato vam je kad neko ode takvima, da ovi govore da ovi govore nešto od stvari koje po adetu ne bi mogli znati. Zapravo kažu im došao si iz toga mjesta. Tvoj otac je taj. To i to si danas uradio. Uh, i tako da je ovaj ga nije mogao prati da, taj dan da zna šta je radio, nego ga o tome obavještavaju šeitan i džini koji sa njim rade i sarađuju. Tako da šeitani im izvršavaju neke stvari koje su u adetu i običaju u stanju da učine, a ovi primitivci oni misle da mu je njegov šejh ili taj dotični evlija ustao iz kabura i izvršio ono što što traži i da mu je udovoljio njegovoj njegovoj potrebi ili šejh kojeg on drži ne uzubila za božanstvo za Allah te bareke ve taala da je on došao na to mjesto i dao mu snage koji on odjednom izgubio i tako jedno kazivanje se desilo kod nas među mnogobrojni sa vrijeme rata jedan čovjek na igman došao tada se prelazilo preko Igmana i kaže odjednom sam stao nemam više snagi i onda sam počeo da govorim da dozivam dotičnog svog šeha i da kaže pomozim. i odjednom kaže osjetih snagu u sebi i krenuh dalje to zasigurno od zavođenja prokletoga šeitana. Onih koji nemaju ni najmanjeg osnovnog znanja o temeljima ove vjere. Jer da su pročitali sa razumijevanjem prvu suru u Kur'anu, a to je Fatiha, pročitali bi i proučili u njoj riječi uzvišnjog Allaha tabaraka wa ta'ala Iyake na'budu wa iyake nesta'in samo tebe Allahu obožavamo, to jeste samo tebi ibade činimo i samo od tebe pomoć tražimo. Doćim ono što se uči od Kur'ana, ako se uči, i ono što se izgovara, izgovara od šehadeta, la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, nažalost, kod većinom je postalo običnom formalnošću po stotinu i po hiljadu puta reče la ilaha illallah, la ilaha illallah, a on ne zna uopšte šta to znači. I odmah čim prestane to činiti, odmah će, odmah će učiniti ono što je suprotno tome šehadetu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. I ovaj veliki musibet u stvari došao je s te strane kada su ljudi počeli pretjerivati u veličanju određenih ljudi u veličanju određenih ljudi u ome slučaju Evlija i ome inšala ima posebno kazivanje jer ovo nije sad dovoljno tako da su počeli te ljude veličati i uzdizati i davati im mjesto koje im ne pripada. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upozorio svoj ummet na to rekavši la tatruni kama atrat nasara Isa ibn Maryam nemojte sa mnom pretjerivati kao što su pretjerali kršćani u pogledu Isa sina Marijeminog Dakle, on kao Allahu poslanik, ali i sad vesela. I to, hatemun nebijin, pečat svim vjerovjesnicima. Kaže, nemojte pretjerivati sa mnom, to jeste, nemojte pretjerivati u mojoj hvali, kao što su kršćani pretjerali u hvaljenju Isaa sina Merjeminog. Innema ena abdullahi wa rasul. Ja sam samo Allahu te bareke ta'ala rob i njegov poslanik. Doćim mora se ostvariti ono što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i nagovijestio. A to je lete tebi'un senene men kane qablakum. Vi ćete slijediti običaje onih koji su bili prije vas. I zaista to nalazimo među ovim ummetom. Tako da u ovom je ummetu ehlu sunnet wal džemaat. To jeste oni koji su na praksi Allahovog poslanika, ali i sato selam. I oko toga sunneta okupljeni i od njega se ne podvajaju. I taj sunnet ih veže. I oko njega se oni okupljaju to je srednji i umjereni put. To je pravi sirat i mustakim. A naći ćemo da ljudi idu u dvije krajnosti i u ovome ummetu slijedeći druge narode. Jedni idu u tu krajnost da počinju obožavati svoje učenjake. Da počinju obožavati svoje učenjake kao što su činili kršćani i čine do dan danas to obožavanje se ogleda ogleda u tome što ti učenjaci im dozvoljavaju jasan haram a oni ih u tome slušaju ili im zabranjuju jasan halal a oni ih u tome slušaju ogleda se to obožavanje u tome što se boje i ustručavaju tih učenjaka kao što se boje i ustručavaju Allah te bareke ve taala i tako dalje i tako dalje takvu ćemo skupinu ome ummetu isto tako naći onih koji pretjeruju sa svojim pobožnim i sa svojim učenim a isto ćemo naći s druge strane ono što su učinili židovi. A to je nepoštivanje svojih učeni, to jeste u njihovom slučaju vjerovjesnika. Pa su ih feferikan kezebtum wa feferikan jaktulun. Pa ste skupinu njih, Allah te bareke wa ta'ala kaže, ulažu godili wa feferikan taktulun. A skupinu njih ste ubijali. Pa na prvom mjestu spominje Šta? to što su ih ulažu gonili, a na drugom mjestu spominje ubijanje. Jer su prostavljanje istini, borba protiv te istine, to je još veći, veće zlo i veća nesreća. Iako je zaista velika nesreća da se ubije taj Allahov poslanik, njegov vjerovjesnik. Isto ćemo naći i ovome umetu. Onih koji neće ničije riječi, govorimo o riječima učenih, da poslušaju. Učenjak sam za sebe. Šta mu se svidi, to prihvati. Šta mu se ne svidi, o tome i ne govori. Pa rekla je islamska ulema to, pa dokazi su jasni, nisu oni od sebe govorili i tako dalje, ništa ni od kog ne prihvata. Ni taj put i pravac nije ispravan. Dakle, put, srednji put, a to je poslušnost učenima u onome što je pokornost Allahu te bareke ve taala. To jeste u onome što su došli i donijeli sa čime su došli i donijeli jasne, čvrste i čiste i čiste dokaze. Dakle, osnova toga što nalazimo u skretanju mnogih naroda do sada, bilo je pretjerivanje u veličanju, u poštivanju učenih i pobožnih. A s druge strane opet našlo se i to da se nisu uop, da se do njih uopšte nije držalo i da su bili ubijani prije toga u laž utjerivan. Drugo pitanje. Jeste pitanje ako se takvima koji traže nešto od drugih mima Allah te barke vata nešto ostvari od stvari koje ne može učiniti niko drugi osim Allah te bareke ve taala. Dakle ne mogu ni ljudi ni džini koji su šejtani i tako dalje. Nego može to učiniti samo Allah te bareke ve taala. A to im se desi. A to su tražili od nekog mimo Allah te bareke ve taala. To im je fitna i to im je iskušenje veliko i smutnja. Jer im je neminovno to Allah te bareke ve svojim kaderom odredio i dosudio. I to kada im se desilo, oni misle da im se desilo od dotičnog čovjeka ili džina ili ovoga ili onoga. Doćim, ako je to od pitanja koja ne može učiniti niko drugi osim Allah te bareke ve taala u tom slučaju to je njegova odredba koja im je već prije bila dosuđena ali oni su požurivali s tim pa su se obraćali drugima mimo Allah te bareke ve taala neki ne mogu da osaburi nakon što se Allahu te bareke ve taala obrate u svojim dovama požuruju sa svojom dovom Allah te bareke ve taala neće vratiti prazne ruke onoga koji od njega nešto traži. Wa qala rabbukum ud'uni estajib lakum. I kaže vaš gospodar dovu mi upućujte, to jeste molite me estajib lakum. Ja ću vam se odazvati. Innal ladina yastakbiruna an ibadati zaista oni koji se ohole da mi ibadet čine u ovome slučaju dovu da Allahu upućuju se jedhulune džehenneme dahirin ući će u džehennem poniženi oni koji imaju loše mišljenje o Allahu te bareke ve taala a to je u osnovi halel to jeste manjkavost u akidi, u vjerovanju, u ubjeđenju, koji imaju loše mišljenje Allahu te bareke ve taala požuruju sa ostvarenjem dove a zaboravljaju i zanemaruju činjenicu da Allah te bareke ve taala sve zna i poznaje i svim vlada i upravlja i kod njega je savršena mudrost nije mudrost po onome što mi mislimo da bi trebalo biti, nego po onome što Allah te barake vata'ala odredi i dadne. A on je obećao da će se odazvati dovi onoga komu je upućuje. Doći neki imajući loše mišljenje Allahu te bareke ve i ne imajući sabura nakon što upute Allahu te bareke ve taala dovu za svoju potrebu a ne nađu odma odgovor za to i rješenje onda pribjegavaju drugim načinima i putevima neuzobilja čovjek nema djece umjesto da se Allahu te bareke ve taala obrati pa ako je hajru djetetu Allah će ti ga dat tebi Allah će ti dijete dati A ako nije, Allah će ti ga uskratiti. Neka znaš da je Allahova odredba u pogledu tebe u potpunosti pravedna i mudra i milostiva u pogledu tebe. Nije dobro ono što ti misliš i zamišljaš, nego ono što Allah ti dadne. A ti mimo Allaha ne možeš i ne smiješ. I onda šta ljudi rade? Onda ovo navodim kao jedan od mnogobrojnih primjera, a mnogo je primjera, ono me posao ne ide, ono me firma propala, ona je sa ženom ni naopako, onoga se djeca odmetla, i tako dalje, i tako dalje, da ne spominjemo razne primjere. I šta ide dalje? ide na nedozvoljen način to tražiti. Upućujući dovu nekome drugom. Tražeći dovom od nekog drugog mimo Allah te barake vada. Čineći širk. Zapamćeno je da su žene koje su se žalile na svoje muževe koji su bili notorne pijance što se kaže nisu se nikad trijeznili u svome neznanju tražile vodu koja ostane iza gasula mrtvaca da stave svojim ljudima ne bi se prošli toga dokle džehl dovodi njemu je manjkavost u akidi u vjerovanju a onda dalje u radu i, i njegovom djelovanju. Ima slučajeva da zatraže od tih nadri, što kažu, ili takozvanih učenih ili neučenih ili priučenih i tako dalje. Pa im oni kažu, uzmi takvog i takvog pjetla i za koljiga. Ali nemoj nikako tu da spominješ Allahovo ime. I onda ga prebaci preko ograde ili plota ili kuće i tako dalje. Spominjući ove ili one riječi. I kaže dobit ćeš to i to. A to je u stvari ništa drugo nego prinošenje žrtve džinima, tim šeitanima mimo Allaha te bareke ve taala što je veliki širk što je opet proizašlo iz ogromnog i velikog neznanja Allaha te bareke ve taala vjeri ili ih čini ovisnima kroz razne zapise u pogledu kojih ljudi misle da im koriste pa im ovi pišu razna imena džina, razne znakove i to je slično i na taj način ih vežu još više za šeitane i odvode od din islama. Kao rezime, kao zaključak ovog rečenog, jeste da se ne može i ne smije tražiti do Allaha te bareke ve taala ka Allahu te bareke ve taala drugi i drugačiji put mimo onoga koji je propisan mimo onoga koji je propisan da ne vidimo jedan primjer iako Allahu te bareke ve taala najbolji primjer pripada. Ti imaš sve dokumente ispravno i prelaziš granicu, ali ti ne prelaziš granicu na mjesto gdje se prelazi. Neko se krenuo preko šuma. Može li se desiti da prođeš? Kod ljudi neka ćeš i proći, ali ako te uhvate ne valja. Bez obzira što ti imaš papire. Nije ti to dovoljno. Prelaziš na mjesto gdje nije ispravno nisi krenuo onim putem koji je zacrtan. Kod Allah te bareke vatale, ne može se desiti da, da te ne vidi. Ne može se desiti da se provučeš, da, da prođeš. Nećeš sigurno proći. Dakle, možeš do Allaha i ka Allahu te bareke vata'ala ići samo ispravnim putem. A to je ono što je rečeno u Kur'anu Kerimu wa enne hada sirati mustaqima. I ovo je moj pravi put pokazan ovo je, dakle nije nepoznat jasan je i to moj put to put kojim je išao Allah poslanik sallahu sallam sirati mustakimen ispravan put prav put se tebi uhu pa ga svi slijedite svi krenite tim putem wala tattabi'u subul a nemojte slijediti razne puteve druge fatafarraqa bikum an sabili pa će vas oni odvesti i raštrkati i razjediniti sa pravoga puta zalikum wasakum bi la'allakum tattaqun time vam Allah oporučuje to vam Allah naređuje kako biste bili bogobojazni, to jeste kako bi se grijeha začuvali, kako biste bili muteki. Samo dozvoljeni ispravni načini ibadeta Allahu te bareke ve taala i približavanja njemu uzvišen. Najopasniji nakon širka i kufra Allahu te bareke ve taala po vjeru čovjekovu jesu bidati jesu novotarije. I zaista, one nove vjer, stvari u vjeri koje nisu propisane, koje nisu bile utemeljene u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje tada nisu bile vjerom vallahi nikada neće biti vjerom ni na dunjalu ni na ahiret i nikada ih Allah te bareke ve taala neće priznati i prihvatiti i za njih nagraditi. Traži se samo ispravno i traži se u stvari samo onako kako je Allah te bareke ve taala zahtijevao sa ihlasom da se da se učini. To je u stvari značenje našeg šehadeta la ilaha illa allah muhammedur rasulullah ako nas neko pita šta to ta vaša parola ili šta to u vas taj šahadet, šta on u biti znači? Da odgovorimo i kažemo ta'atuhu fima emer pokornost Allahu te bareke wa ta'ala u svemu onome što je naredio. Wa tasdiquhu fima akhbar. I da vjerujemo u sve ono o čemu nas je obavijestio. Wa ijtinabu ma anhu naha wa zajar. I da se čovjek klone svega što je zabranio. I na što je upozorio. Wa alla yu'bad Allahu illa bima shara. Ida Allah ne bude ubožavan drugačije, da mu se ibadet ne čini drugačije osim kako je propisao. A isto tako je da se slijedi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da mu se vjeruje u onome što je o čemu nas je obavijestio, da se klonimo onoga što je zabranio i na što je upozorio i da drugačije i badet ne činimo osim kako je on to činio. Dakle, to je suština šahadeta la ilaha illa Allah Muhammedu Rasulullah. S jedne strane vjerovanje, s druge strane pokornost koja se ogleda u izvršavanju, u izvršavanju naređenog i klonjenju zabranjenog i da se drugačiji Allahu te bareke ve taala čovjek ne može približiti osim na način kako je to propisano izvornom ovom vjerom din islam.